Elori amestoi eh, Bayonako ospitalian eh, psikiatria zira egunon zuri? Egunon, bai. Beraz, eh, egoera, hor eh? da, lagri aldi egoera erraiten aldugu koronavirusarekin, beraz, zure lanaren atletik nola zoazte? Beraz, gu gure lanalaren aldetik uh, usaiako lanalaz egiten dugu, urgentzietan uh, ikusten ditugu jendeak, beraz, normalki eh, jenderi galdekin azai ez etortzeko urgentzietara, justuki ez, birusa oino gehiago propagatzeko, baina beti badira, ebe gaizki direnak eta edo zamioa deitu dutenak haien buruaz beste egin nahi edo egin dutelako, eta beraz horiek be, ikusten ditugu, eh, hor e, baitira, eta hainitz telefonan ere uh, angustiak dituzten jendeak eh, bai etxe etxen egoitearen behar jarrikin, edo ere atzo erran izan den, um, jesetetak duen diskurtsoarekin, beste, beste beldur batzu ere sortu dira, eta horiek telefonan ahal bezain bat erregulatzen ditugu, uh, ahalik eta gutien jende egin arazteko, zenta ospitala maritugu kasu uh, eta beraz uh, importantena da eh, ez uh, oinogiago edatzea. Prezeski, olako diskurtso batek ze ondorio du erranduzu, baina uh, Frantzeko presidenteak psikologo batekin landu berluke diskurtso bat edo psikatra batekin? Be, gero landu ezaket, baina gero errepikatzea sei aldiz gerlanginela Uh, Menan erran gabe noren kontra, uh, gu, gu, gu, gu, gure deliriuak edo dituzten jendeak entzuntena da gerlanginela. Eraz, bon, uh, hartzai errifikatu, ez ez, ez girela gerlan, uh, ez, euh, estatu baten kontra, zenta beste batzeko hori ulertu dut ere, uh, baina bai, euh, virus baten kontra, beraz, egia da, behar bada, argiago izatealko zela, eta behar bada ere, argiago gure euh, konsinetan, egin behar den konsinetan, zentzera ez delarik, erraizten dugularik, ez dela atera behar, ez da gure plazera entzat, baina justuki, uh, albezain kutsi, segidadin eratzen ospitalean, orokorki egoera, orra, aipatzen dugu zure lantxaila, uh, eh, biztan da, behinan, uh, eh, erranduzu kasu batzu bazirela, ezta eh, bai. ez sobera aipatzen naitara? Ha, ah, ez aipatzen, zenta atzutik edo zengisaz, behar gaiten frantzian bat dugu alede egiteko manera berezi bat, eta orain eh, ez dituzte gehiago, eh, ez gira bat ekipatua gehiago testatzeko jendea, eta edo zen gizat ez du gauza ondirik ambiatzen, beraz, uh, diren txifriak ahunt faltsua dira, ez baititugu uh, positiboa diren jendeak badira, ospitalen badira, ba du zerbitzu oso bat Eh, horren dako, gero um, hemen egiten dugu um, berezketa uh, eh, sintomo grabeak dituztenak eta beraz hospitalizatuak izan behar direnekin eta sintomo graberik ez dutenak eta gripa sintomo edo uh, eh, ez eta uh, uh, sukarra dutenak baizik horiek berriz etxera sartzen dira uh, konfinamendu batekin, baina uh, testarik ez da gehiago uh, beraz azkenean sifreak ez dira gehiago, fean, uh, bost asola azkenean ze sifreden, guk badakik guna da badirela kasuak, eta uh, eh, albezain gutxi um, hori dara gure helburuan. Test eh, guti ez dela gehiago uh, eh, afrogatzeko uh, edo uh, baliabideen aldetik betiko historioa hor uh, behar handiak dituztela? Behar nahi du ospitaleak bai, behar, gero guk ba, egiten dugu usaian bezala, da edo zen eritasun bezala, salbu ala, agrabatzen delarik edo sintomoak lagitzen direlarik, bon, hor uh, eh, eh, ospitalizatu behar da, baina gero, bai, beharrak hor dira, gero gutenak mobilizatuak gira, badakigu ez gula bakantzarik hartuko datorren asteetan, denak konzienteak gira, badakigu ere uh, eh, euneko irurgoiak edo gehiago, haipatu daukute, bilduko ginola virus hori, badakigu ere, uh, naiz eta bildu lanera etortzenako girela untsa babesturik, Uh, gero, ala, hori da, bakosaren konsentzia da, eta ikustea ere ez doin eh, ino uh, egiten aldugun, eta biztan dena guk ere bari maditugu simptomo larriagoak, ebe uh, konsultatzea, gelditzea, eta behar dena egitea, behinan ez da izitzen gaituen zerbait, eta jendea badugu santza hemen uh, be, hospitalan lan egiten den jendea zinez, jende implikatua da, eta be, denak ados gira, egiteko, badakiko periodora zaila bat, trabeskatuko dugula, baina eginen dugu, behar den bezala, baina eh, nahi ginukena da, justuki, jendeak kanpoa lagun gaitzan, ez ere behar dena, uh, ez adin luzarat uh, egon, eta oino luzatu, zenta ez dugu behar diren gauzak egin. Ba, behar den hori onda behar da erripikatzia? Bai, beraz behar dena da, sustut, uh, albezain gutxi mugitu etxetik, uh, albezain uh, kontaktu gutxi jendearekin, Eh, bizan da etxeko ekin, eh, bon, etxean elgarrekin bitxigira, beraz ez du horrek gauzan diri kambiatuko, baina beharrezkoa ez den guzia ez egitea, ez du balio ateratzea uh, norbaiten gana, justu uh, uh, behien harteko telefona erabili, uh, atera baizik behar den gauzen dako, baita komisioneak egin, nahi bada mendian kuritu bakarrik ez taldean, uh, ala, elburua ez da ere, jendea barnean atxikitzea, eguneko gaitalau, uh, Ba, egun guziz gau, e, deus egin gabe, baina nahatik, e, jendea den e, toki guzitara albezain bat mugatzea e, joaitea, e, lana, bestan lana etxetik lan egiten albada, lan egitea, ez du balio bulego batan itaitea, beste bi persoan bari madira bulegoan, zenta bakotsak e, beldura hori da, da kontaminazia bat, bat, eta bat sartuko da etxeta virusarekin, eta gero, bon. Hala, beraz, zinez, e, galde egiten duguna da, albezain gutxi e, Eta zinez behar, beharra delari bakarrik, eta beharra ez bain bada, uh, be ez da urgentziarik, beraz, eh, eh, baliatu, eh, guk <laughs> nahi ginuke batzutan etxean egon, behar justuki lanean gira uh, be, jendea beraz, alderantziz, eh, baliatu etxean egoiteko, eh, lasai, eta, eta gauza kalmatu arte. Eta ere geizki senitzen bada, lehenik eh, ama bosta zenbakia egin, Bai, sustut, eh, eh gaizkisten ditzen bada, be, denek eta aldugu sukara, deneko eta aldugu ez zula, ez da, lagitasun sintomorik hortan, behar dena da etxen egon, pausatu eta albestain bat eh, babestu etxekoak, baina eh, eta beti lehenik telefona zukan eh, dahi bat, ez du balio urgentzietara etortzen, hori repikatzen dugu, zenta arrisku bada gehiago unat eturriz gauza zerbait harrapatza, ez eta etxen egonez eta eh, ez da larritasun bat, ukaitea birus bat, larritasuna da, bari madira, uh, atxartzeko zailtasunak, baina uh, egoitan direnak, hala, deitu, ez eh, duda deitzea, edo medikoa ere, medikoak ere uh, eh, telefonaz uh, dira, erantzuteko, eta gero horren arabera, uh, ontsa orientatuak izan zite. Elurri amestoi, horroi taraziko dugu Bayonako Hospitalian, mediko psikatra zirela, mil esker? Bai, dauzetaz, mil esker